Goizbegin goizuntan Macron legia aipatuko dugu famatua bilakatu dena eta gurekin kazetari bat Franz Troa Euskal Herriko aian debuta egunon zuri? Bai egunon zuri. Hala, eh, Macron legeak hainitz arlo unkitzen ditu justizia mailan, ukan dugu hemen berian ere Filipe Aramendi abokata, aipatuko dugu berriz ere, igandeko lana eta kazetaritza ere, aipatzen zen iturrien uh, eh, sekretuan, hola atxiki edo ez, edo xala, xalaketak ezari gobernuari, beraz, kazetaritza, Prisezki hor zira ere, e, aian debutea, zer ondorio luke eh, Macronen eh, lege horrek kazetaritza mailan? Ba, egia duzu, ementu batean eh, dudak e, sortu ziren eta ez da ere bai, e, oldartu ziren hainbat eta sindikatu, kazetari eta sindikatu, horren salatzeko eta bitxia da, zenta nik e, nuen lege hori zela ba, ekonomia sustatzeko, hainbat eri frantziak omen eh, dauzkan eh, hainbat eta heritasunen eritasunen eh, sendatzeko eta e, eta beraz krisitik ateatzeko eta odan nik nun ez nuen bat ere <laughs> zer gaitik hori e, eh, main gainean ematen zen. Komprenitu dutanez, askifite e, ekonomia ministrariak e, eh, atzera jodu eta rendu ez ez, hau etzela gehiago ez da baitatuko, sindikatuek e, salatzen baitzuten hori guztia, eta ja hainbat e, main edo elkarrizketatan hori beti zera, ateratzen baitzen, gaia, ba orduan e, dirudienez askifite eta bere kontseilariek eh, erganik ere bai, pentsatzen dut hau dela kausa, ba, atzera gibilerat e, eh, jo dutela. Baina bitxia da, zenta ekonomia alorreko lege bat da, eta hor e, unkitzen ziren gaiak ziren gehiago justiziarekiko e, zer ikustekorik zeuzkaten eta mm, zeak eta daukaten, oraindik ere hainbat alorretan ba, gaiak, eta bitxia da ere bai, e, zea justizi ministraria hori buruz ez dugula entzun. <laughs> Tobira. Bai, hori ah. da, hainitz gauzak hainitz gauza joagatzen ditu eta eta bere lan egiten du, hainbat alorretan, baina hor e, egia da bitxia zela. Aipatzeko kazetaritzan egiten duzu, iturien salatzeko, egan nahi du kazetari batek dei bat du, ilustratzeko entzulentzat, dei bat du, elgarrizketa bat, adibidez, eh, terrorista batekin edo mm. edo zoinekin, eta gero eh, salatu e, behar zuela bere iturria, partaidetza bat sortu nunbait, eta gobernuak, be gobernuak Kasetarien hartian, edo barnexare bat edo zertzen helburu hori? Bai, nik uste dut alako zerbait bat zela eta bitxia, zenta berriz ere diot eh, bitxia dela alakorik izaitia eh, ekonomia e, suspertzeko, laguntzeko, sustatzeko lege batean. Eta, eta risku garria, zenta ala eta guztiz ere kasetarien lana kolokan eta zalantzan e, jartzen baitzuen alako ideia batek edo egitasmo batek. Gero nik uste dut berdin kontekstuan eh, ezartzeko litekena da ere bai eh, hori guztia e, aipatua izan denean ere ba, giro bitxi honetan e, atent, Charlie Hebdoaren aurkako atentadoen ondutik eta gero hiperkaser dendaren aurkako ere atentaduaren ondutik hor mm, bazirudien eta badirudi e, oreka baten bila e, ere politikariak oroak alde batetik eh, nola terrorismoari eh, aurre egiteko eh, zerbait asmatu behar zela ere edo ba, neurriak hartu eta guzti, baina denbora berean bazirudien oreka bat mantendu e, nahi zutela bait, hain zuzen ere, ba, libertatei begira orduan noski aipatzen ditugun iturri haien nola bait, babesteko baina baita ere eranezake e, libertate publikoei begira eta norbanakoen e, libertatei begira orduan Hor berdin jokatu da, ez dakit nik zerbait... Dena den iduri gobernuak gibilerat eh, egin dukeela bai. kasetaritzari buruz. Eh? Bai, hori bai. Zure iritzia jande buten, eh, hori e, gira dula hilabete bat, gutxi gura bera, gehiago ere, bergoita bederatzi puntu iru, eh, artikulu hori E, be, pasarazi duela baltzen gobernuak, be Macron legearen pasarazteko. Zer helburu du gobernuak? Bergoita bederatzi, puntu, jiru, artikulu hori paliatuz, imposatuz, nunbait e, lege bat? Bai, eta inposatuz gainera bere gehiengoari, <laughs> nola baitzen, eta e, mementoko ba, gehiengo sozialistaren baitan, justu-justu denarren arren, e, gehiengo hori, ba, bazirudien, etzula nahiko boto bilduko gobernuak e, bere legea pasarazteko bitxia bada bitxi ere, zenta medef e, nausien eta sindikat Estatuak e, eh, neuri batean txalokatzen baitzuen e, legea, eta iskubiak eta zentroak dirudienez, ba, etzudela, bozkatuko. Eta nolaz kontestazio handia baden alderri sozialistaren baitan ere bai, ba, nun eta dirudienez lehen ministrariak ketzuela ikusten e, aukerarik edo paradarik bere legea haintzina ateratzeko orduan, erten duzun atea zuen hori, ba, konstituzioak e, permititzen duena, baimentzen duena, orduan ez da, ez da estado golpe bat, <laughs> itzpot protokoloak batzuek erabili dituzte lege biltzarrean, antziz gaina eh, eskubiak eh, gehiengoa duelari, ba, maize egiten duela, hori erabiltzen duela. maiten du, behagoa da, uh, sozialistetan zatiketa hor dela egiazki, zenta ez dute onartzen. Sigur. Baina hor da zatiketa. Mm, ah, segur, bada, ba, zatiketa bat, eta arrisku bat, ordian eh, lege hori ba, bazertua izaitea, eta errifusatua izaitea. Orduan, e, hor eh, ikusten da alere gobernuaren aulizia e, zeren eta bere gehiengoa ez atxiki, <laughs> ezpaitu baitu gehiago, kasik, eh, edo biziki haula e, eh, delakotz, eta eta bestaldetik ere pena egan dezakezen, eta e, eh, Franz Hollanda autagai azelarik erten zuen parlamentua errespetatuko zuela. Eta orduan nik uste dut, e, nire ikuspundu pala da, baina parlamentua legebiltzar bat errespetatu behar bali bada, orduan ez utzi behar dela, eta orduan artikulu batzu pasatzen aldirela, eta beste batzu bazertzen aldirela, ala gertatu zen gaina. Zer, luzea izan behitzen eta ez da bai da lege biltzarean. Eta nun eta eh, bitxia bada bitxia, baina baita ere nahi batuzu artikulu batzu bozkatuak izan izanaren eta beste batzu baztertuak, ba, gero legea bere orokortasunean bozkatu behar zela eta hor Eh, galtzeko horriskoa eh, bazen, zenta eskuinak eta zentruak e, e, noski gobernua susten gatu nahi edo behintzat legea pasaraziz eta eta nola zailtasunak zituen gobernuak bere eh, hainbat ordezkarirekin ba, orduan hortan utzi zuten eta hola pasatu da bortxaz, bortxaz, erran daiteke bortxaz pasatu ah, dela bai. Eta egiazki pasatzeko, guai, Mm, Sena douaren eh, botua baizik eh, ez da falta. Eh, hori da, baina gero berriz itzuliko da, eman dizagun, senatuan eh, balin bada edo hola, ba berriz pasatuko da bilzar, eh, lege, lege eta hori kusiko, ere, <laughs> beste zabaida bat, edo, edo isiltzen dute diren, ez, ez edo ez dakit, ez dakit, kusiko dugu. Dakiguna da, ipatu dugu Filipe Aramendirekin, ondorio bat abokaten zat, erreiten zaukun, oai ez dela gehiago behartua izanen, tokiko emengo batek, adibidez eskola erritik batek, batek, hartzia baionako hauzitegiko eh, abokata, hartzen alko dela urgunagotik, konkurentzia sortzen dela, eta bon, prekaritatean uh, eh, ono gehiago sartuko direla abokata batzu zion Filiparem Aramendik. Medefa ipatu duzu, Medefa ados, Medefa ados zer nahi du igandeko lanaz mintzatzen algirela behar bada orain, eta igandeko lan horrek ere oi hartzuna okanduela, hor jende batzu asaldatu dira. Bai, eta ez dakit e, aipatzen zuen bezala lege horrek hainitz artikulu dauzka, e, hainitz eh, ekonomia arlo eta jorratzen du, aipat, eta, eta mm, erreformatu nahi du, baina e, egia da, e, badirudi e, lehen eta e, planuan, leheroan izan zela igandeko lana eta gero bitxia da, zenta azkenian e, autetxian esku e, gera bai daiteke, batzutan e, autetxi batek erraten bali badu, ba ez da bat Eh, igandetoko, igandetako lana izanen, ba, orduan ez da izanen. Gero e, bost igande, lan igande izan arte, ba, E, eh, auzapezak beak hartuko du dilebiroa. Eta komprinitu dutanez, e, bost igandetik goiti amabiraino, e, orduan e, eh, man komunitateak edo hiri edo ala erri elkargoak hartuko luke deliberoa. Eta gero badituzu ere gune turistikoak, nazioarteko, gaina dezen dire, nazioarteko gune hasti, a, mm, e, turistikoak, besteak beste ala nola ba, Parise, Niza, Dovil, e, alako hiriak dituzu. Eta e, nun, e, eta lan egin daiteke, edo posibilizanen den lana egitea e, gau erdiko amabiak arte. bom, há dois eh, bitxia da ere, eh? aipatzen baitzen nuen eh, alderdi sozialistaren baitan zeuden eta eh, tira tirabirak eta autetxi eh, kritikoak, ba, besteak beste ere gogoan ditut garaian, Martin Obrik erran zuena, hau tezen gizarte proiektu bat, eh, eh, zeinek hori da proposatzen duen, lan. igandetan lan egitea, dakigularik ere, maiz, langile sumeak dira direla eta sumeak eh, itz, e, ze adjektiboa irabiltzen e, dutalarik alarik ez da bat ere jendea eh, e, guti esteko edo ez ez edo ez errespetatzeko eh, bakarrikan da azpi maratzea eh, maiz behartuak diren langile batzuek eh, orden berdin igandekoa onartuko dutela dakigularik ere ba, gero ba, semealabak zeinek zaintzen aldituen ama bakarrak balima dire eh, nola ontolatu irabaziko den e, hori, sari hori, e, nahiko izan ote den gero rekatzeko ba, beste despendioak, eta baita ere azkenian famili bizi bat, edo e, hainiz galdera badira alere. Eta gero egenen da, ba, Frantzia izin dela erreformatu. Hmm. <laughs> Segun ere, nik ezagit, baina zen nolako erreforma mm, proposatzen den ere bai. Eh, behar bada, ezin reformatu, baina argiki eh, erakutsi bai. behar litaike, edo behar luke gobernuak, eh, zer baden lege horren gibilean, preseski senadoak, boska baleza, alde, oai, zer, eh, zer, zer pentsa zer lirateke bere alak ondorioak? Ebe bitxia zen azkenean eh, gaur egun senatuan ba, e, eh, zera eskuniak baitu gehiengoa, ba, e, eskuniak baitu gehiengoa, eta orduan e, sozialistek proposatutako lege bat pasatuko leike ba, e, eskuniari esker ba, eskuniak ez du hori nahi, ez du tuste ez da ere, baina ba, joko politikoa gaitik, baina hor badira, badirudi betiko nola egan dezake betiko eh, aldeak, e, eh, liklibaz erreten den betiko e, zatiketak edo edo zuzira e, ezker eskuin, zentro, alde kontra ba, Badirudi hori guztia, hankaz gora botata dagoela, ordo batzuek egen edute bapain, prezeski, hau da e, behar dena, e, hau da frantziak behar duena, azkenian erreformak, eta erreformak ez dira eskuin ala ezkerrekoak, eta la, bo, ados, baina egia da, <laughs> hor, joko politikoa nola baite nasia dela. E, nik uste dut egia dela, zaila dela, eta ikusten da. E, Ado eskundeak baititugu, bozak ditugula, ba, ikusten da, nik uste, legoak, ez duela bere burua argikotka komplikatzen norden nor zer <laughs> komplikatzen ari dira gauzak. Hala, gauza nahasiak. Bai. Bukatzeko eta horrekin hasi dugu elgarrizketak, kazetaritza mailan zerrondorio luken Macron legeak, errandugu mementoko iduriz gibelerat egin duela gobernuak, Zu kazetari bezala, bauzu esperientzia guai, haian debute, bez, kazetaritza hainitza aldatu ote da, uh, azken ogoi urteetan, ogoi eta urtez, hor, Zuk senditzen duzu, uh, adierazpen askatasun gutio gehiago, zer da zure iritzia? Adierazpen askatasuna nik neuk neaurek eh, senditzen dut, bai dudala, zera e, ez dugu e, egan komisario politikorik gure gibelean erraiteko zer iskiriatu egan behar dugun, lehen erraiten zen hainbat telebista publiko zirela teleprefetoa edo tele edo ak, e, zera, bai, e, eta presidentaren telebista eta ez ez da ala ez eskuinarekin ez, ez kerrarekin edo, edo nik uste dut hainbat e, abertzalek erriak ere kudiatzen dituztenean ba, ez dutela alako sederik e, izan daiteke autozensura eta mm, autozentsura nik uste zein batek izan dezaketela, ipatu baitute, ba, ni ez naiz eh, karikaturista bat edo marazke egile bat, baina batzuek erandute, noski ba eraginak dituztela, alako atentadoek eta e, eh, azkarri izan behar da, azkarri gande dut sentitu guztietan, e, eh, e, zera, lan horren egiteko eta segitzeko, batzuek arriskutan ematen dute eta arriskatzen dute beraien bizia. E, orduan Zailtasunak badira nik uste hainbat egitan, aipatzen diren hainbat egitan ba, lan egin behar denean, hor bada. Mementuko frantzian eh, eh, ez, ez da alakorik. Eh, Espainia Espainiara direz, mozal legea. Baina hori da, e, kaso egin behar da beti, <laughs> egia duzu. Ah, bai. Mozal legea, badugu kasetari gazte bat, irai, mm. iraitz xalegi, epaitua izanen da mai, segitu baitu gazte asamla da, ekitali badula bi urte, eta horren berri eman duelako, eta hauzitegiak, edo hauzitegi gorenak, epaitzen du, edo hauzitegi nazionalak, epaitzen du iraitz xalegi, Janik, Espainian gogo jago da, bai, bai, eh, bai. dut senitzen duzu. Ne, uh, segur, zenta aipatzen duzunak, e, oker ez banago, e, Espainiako justiziak erraiten du e, terrorismoaren apologia. apologia egin duela. Ba, zera, bideo bat eman baitu, eta gaina e, beak filmatutakoa e, adiazi baitu, baina hau da baita ere gure lana, zera, eta orduan pentsatzen duzu, baina orduan e, zer egin dezakegu, fa, zer egin daiteke, e, eta dakidanez e, ez da ilegala <laughs> gainean eta gazte zea, mugimendu hori eta ortean, pentsatzen duzu hor e, segur kezkatzeko e, motiborik badugula eta hau Europa batian Eh, ordean kasu egin behar da, noski ez da, ez da sekulant zori gaitzez betiko irabazia, beti kasu egin behar da, frantzian ere bai, kasu egin behar da, autozentsura ipatu dut, kasu egin behar dugu, e, eta autozentsurarekin ere bai, e, eta egia da, kezkagarria dela e, Espainiako egoera hori. Baina baita ere, okerrez banago, Espainian ere, ba, terrorismoaren aurkako borroka aitziki gisa erabiliz, ba, e, batzutan, karriketan eta hola, ez dakitzen bat e, eh, edo pertsonak biltzen direnean, amak bat edo, jakasik e, eh, eh, eskatu beharko dala e, biltzeko baimena. E, kasik e, irratetik ateratzen garenean, bost lagun biltzen bagira izketan, e, kasik baimena eskatu beharko genuke, edo fe, bitxia da, orduan egia da, ez dela sekulan irabazia. mementoko nire mailan behintzat, nik ez dut senditzen alako alako, alako presiorik. E, uste dut eldutasuna badela ere bai, e, klase politikoak ez duela, e, hola, e, fa ez dugu mehatxarik, ez dugu, fa ez da problemik, ez da presiorik, eskerrak gainera, baina ez dut uste betiko irabazia den. Mhm. Eta baita ere datoz, beste hauteskunde batzu etorriko dira. Ea, <laughs> e, e, urrengo gehiengo haiek e, batzuek, behintzat, posile batzuek eh, zer e, deribatuko duten. E, kasu egin behar da beti, mm. egia da. Mm. Egia, egia duzu, bai bai. Baliteik, hainitz gehi aipatzeko aipatzen behituzu hauteskundeak. Hortan utziko dugu azteko gaurko sola saldia, e, aian debute, eta eskertzen zaitugu. Nik eskertzen zaituztet eta egunon izan ezazue, aio.